Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 26, 1961 Formal na itinatag ang Diocese of Lawag. Ang diocese ay binubuo ng lalawigan ng Ilocos Norte. Ito ay nasa ilalim ng suffragan ng Archdiocese ng Nueva Segovia ang namayapang si Bishop Antonio Mabutas ang kauna-unahang obispo na namuno sa diocese. Nasundan pa ito ng apat pang obispo at sa kasalukuyan, pinamumunuan ito ni Bishop Serio Utleg. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.